Міця прыйшоў на станцыю, калі брыгада была ўжо ў зборы, ля перона незвычайны састаў. Паравоз спераду два здвоеныя ззаду, два вагоны пасажырскія, некалькі звычайных вагонаў платформ і ў галаве эшалона на платформе вялізны пад'ёмны кран. Як і учора пуцейцы сядзелі, курылі, шуры сярод іх не было. На міцю ніхто не паглядзеў, ніхто, здаецца, нават не заўважыў яго прыходу, зноў як і ноччу стала трывожна, нешта здарылася, ён гэта адчуваў. Няўжо, што шурам мільганула думка і ад яе цела напомніла холодная млявасць. Стаяў, баяўся паварушыцца, баяўся першы вымавіць слова, На імгненне мець уздалося, што ўсе ведаюць пра міну. Толькі наўмысна хаваюць гэта за насцярожанай абыякавасцю, у яго дрыжалі калені і ніяк не мог адолець прыкрых агідных дрыжыкаў. Незвычайны рознакаліберны састаў заляскаў, буферамі крануўся рушыў на захад галаўны паравоз бездапаможнага рукаў ззаду не шыпеў парай не пыхкаў дымам кароткая труба звернута на бок прыйшла радостная здагадка шалон все-таки кульнуўся падышоў фогель разгублены нібы вінаваты не мітусіўся як заўсёды а не рашуча перамінаўся з нагі на нагу выціраў пот злысіны нарэшце гучна заявіў партизан капут наши зольдатан ісці ў лес акружаць і бакбак Майстар выцягнуў абедзве рукі, сашчапіў пальцы, паказваючы, як будуць акружаць партызан. У міці адлягло ад сэрца. А партызан ты саны пан з лесу бак-бак запярэчыў гулік х много <coughs> у іх ёсць стрельбы Майстар відаць не зразумеў бо згодна кіўнуў галавой партызан швах швайн сабак развіў нейкую сваю думку партызан страляць за вугал нік чесны война «Э, так так пан гулік сядзіць глядзіць на майстра аднымі вачами у страляюць падлы з-пад цішка нідзе да іх не схаваешся москоў капут ленінград капут война канец партызан нікс закончыў фогель ёсць спакойнай работа пуцейцы забраўшы інструмент рушылі са станцыі. пачаў накрапваць дождж меця глядзіць на кусты на лісці вісяць празрыстыя кропелькі на вачах зелянее трава адмываючыся ад густога пылу жвір прагна убірае ў сябе ваду міця спакайнее радуецца дождж прыб'е сляды по не застанецца ніякай прычыны для непакою. Брыгада не дайшла яшчэ да месца, дзе меціцца э, перашыўка палатна, а дождж лінуў нібы з вядра. Рамонтнікі кінуліся хто куды шукаць сховішча. Міце з кардашом абмоклі, але дабеглі да будкі стрэлачніка, схаваліся пад ёй будка стаіць на высокіх палях кардаш часта дыхае. Над галавой рыпяць масніцы, нехта ў будцы ходзіць. Ты чуў, шэпча кардаш, ноччу цягнік на 273 падарваўся. Таму бэсціць фоель партызан. Як падарваўся, На міне партызаны міну падклалі. Бачыў, рамонт на цягнік на станцыі стаяў паравоз ляцеў з реек паднялі а тры вагоны разбіла у <laughs> трескі нехта ж і месца выбраў на крывой якраз а калі гэта было ноччу я выбухчу рымнула а шыбы задрыжалі так і падумаў зноў цягнік скінулі як каля вербіч гэта ж яшчэ двух тыдняў не прайшло Ой, што будзе а А што можа быць, як што? Вербечыш, спалілі, Дабяруцца і да нас не дабяруцца, упэўнена прамою ў міце. У мястэчку поўна немцаў паліцейскіх, што яны самі сябе спаляць, самі вінаваты прамаргалі, Няхай лепш вартуюць, <laughs> навартуеш, хіба ты не чуў, На вёске наехала немцаў. Арыштоўваюць, страляюць, а партызаны тут под носам, кажуць вялікая сіла ў іх. У каго? У партызан. Міця сам здзіўляецца са свайго спакою. Душа кіпіць, крычыць, просяць выйсці незвычайнае слова, але ён стрымлівае сябе развага бярэ вверх ад таго что кардаш ні аб чым не здагадваецца міха міце трохі звысака з адценнем перавагі глядзіць на пожылога путейца немцы не ўзялі рабочых пути расчышчаць працягвае кардаш не хочуць пагалоскі у рамонтным цягніку адны немцы не адкуль жа вы ведаеце пра аварыю хіба схаваеш абходчыка дапытвалі цэлую ноч трымалі выпусцілі пад раніцу абвінавачваюць абходчыка хто яго ведае пусцілі ж там не адзін ён там і немцы ходзяць дождж лі яго з тымі празрыстымі струменямі у лужы, якая расплылася ля стрэлачнікавай будкі, скачуць бурбалкі. Па памостках, згорбіўшыся, хаваючы галаву ў каўнер прабег чалавек. Неўклюдна сігаючы пра шпалы замітусіўся ля стрэлкі. Нажылі паноў на шыю, са злосцю гаворыць кардаш. У будцы ж немец сядзіць. Шэйшка невялікая сам стрэлачнік. Дык бач, сам не пабег на дождж, пагнаў нашага, Хоць бы плашча даў на плечы, седзіць жарез сабе булку са шмальцам, А ты скачы под яго дудку. Ну, ось табе і рабочы клас. Немцы баяцца адзін другого, успомніўшы шуравы словы, сказаў міця калі гэты стрэлачнік будзе за панібрата з нашым то яму самому попадзе баяться я прыкмячаў сам наш фогель дрыжыць перад начальнікам станцыі перад жандарамі ну іх калі што не так то доўга не рассусольваюць плясь по морде і качіся путеец сумна усміхнуўся ідзіск скардзіцца ў прафсаюз. Але ж рабочыя хоць не б'юць, як да чалавека. І рабочыя ёсць такія, што паганяюць панства. Бачыў на станцыі прыбіральню, А? Шльды навесілі для рабочых, для немцаў. Паспрабуй, зайдзі ў яго палавіну то як на цябе той рабочы паглядзець а а каб цябе дух выйшаў падла нямецкая якія ўжо там сакрэты ў цябе з усходу да станцыі набліжаецца доўгі паражняк перад паравозам павольна коцяцца две платформы з баластам паравоз пыхкае натужна нібы вязе <laughs> грушаны состав На тармазах адкрытых платформах салдаты ў чорных блішчастых накідках у казках з аўтаматамі пра шыю. Першы за сённяшні дзень заўважыў кардаш. Баяцца, бач, паражняк пусцілі платформы з пяском наперадзе. Хітра прыдумалі. Пачуўся крык, На путях один под дажджом вытанцоўвае фогель, размахваючы кароткімі руками, склікае рабочых. Трэба ісці гарлапаніць. Фогель у гумавым плашчы з капюшолам. Мабыць, бегаў на станцыю. Адамчук пануры маўклівы ў форменнай даваеннай тужурцы дыбаю след. Пуцейцы вылазяць з-пад штабялёў нехаця, намоклі, нягледзячы на сховішча. Пан, трэба спяцоўка, прыстае да майстра гулік. Нікс, спяцоўка вайна. Нікс, спяцоўка, нікс работа. Тады ест сабатаж, ахвотна тлумачыць немец. Цябе трэба канцлагер або страляйт. За што? што страляць, а? Табе ж бачыш, казна ўсё дае чаравікі, шынель, шапка нам што? Мы ж на вас робім, дык дайце нам. Твой ест доўгі язык. Ты гаворыш палітыка, Можаш сядзець турма. Усь усё турма ты турма не здаецца гулі. А хто на вас ішачыць будзе? А? Дзе такого жылаватага знойдзеце? Свет прайдзі, не знойдзеш, Пуцейцы рагочуць. Адамчук крочыць трохі наперадзе, не ўступаючы ў гаворку, робіць выгляд, што нічога не чуе. Міцю хочацца зірнуць брыгадзіру ў твар, убачыць на ім замяшанне злосць. Але то ідзе, панурыўшы галаву, не адварочваючыся таким адамчука міця бачыць упершыню трэба слушать загад подступіўшы да гуліка міралюбна гаворыць майстар ми ест маленькі людзі загад есть закон мусім жыць па закон война язык хаваць за зуб ферштейн ферштейн Ферштейн пан. Цяпер ані пікну, як рудая мыш. Слово сказаць поцягне, то заткну рот суконкой, Хой яго немач, що турме насядзіся. Дождь перастаў, по небе плывуць калматыя хмары, русіцца імша, у ляскуля чыгункі трубіць уражок пастух, мокра, няут утульна. Фогель пахаджвае па палатне, нацягнуўшы на галаву на шапку капюшон. У чорным плашчы ён падобны на сытага задаволенага шпака. Адамчук, спаслаўшыся на тэрміновую справу на станцыі знік за ўсю раніцу, што прабыў у брыгадзе, ні на каго не павысіў голасу. Пуцейцы расклалі на адхоне агонь па чарзе сушацца, Пацуліў хвост як цюцька. Падміргваючы міць усміхаецца гулік, патыліцу чухае. Партызаны ж і яму гасцінчык могуць падаслаць. Вось вам, дарагі таварыш майстар, ад чыстага сэрца за тое, што рамантуеце немцам дарогу. Мы еш каматуем, а вы рамантуеце. А табе не прышлють, пярэчыць кардаш. Ці ты, можа, не ў немцаў служыш. Я што? <laughs> Я десятая спіца ў калясе, несвядомы элемент беспартыйны, непісьменны, з мяне спрос <laughs> невялікі Божая авечка такі які ты дядька у цябе двое дзяцей у мяне трое твоих дачок праўда можна замуж аддачка да женихі забавіліся а моя пяхота з ранку такі хай падымае уцякай з хаты боль бы ім дай ды яшчэ з малаком панскія нейкія дзеці ва ўсі іх дзеці. У фогеля, што над табой стаіць, думаеш няма? Я нічого не кажу на фогеля. Думаеш, у Геррманіі быў вялікай шишкай, А я дапытваўся, рамонтнік, які мы з табой. Далі шапку з какарда і прыслалі сюды майстрам. Ён і рад, не фронт все-таки. Пасля обеду фогель не вярнуўся. Замест яго прыгрукатаў на ваганецы шура. І он самаўпэўнены, шустры, на твары нельга заўважыць ніякіх перамен. На міцю зноў не глядзіць. Двух чалавек на станцыю, смаліць шпалы, Майстар загадаў. Пасля работы будзе палучка. Двое хлопцаў-школьнікаў селі на ваганетку, пакацілі шурам на станцыю. Начальства болей ніхто не чакае, і нават тыя, хто яшчэ корпаўся на палатне, кінулі інструмент, згрудзіліся ля агню. Мычы пар! — пачаў гулік. Кажуць, ты збіраешся ў партызаны. Будь асцярожны, Фогель, калі пранюхае, ой то не спусціць. Чхаў я на фогеля, заявляе хадоська. І он сам боится. Все рагочуць, ніхто не чакаў от хадоськи такой рашучасці. А калі пронюхай ўсё-таки, то что ты будешь рабіць? Я его ломом по голове Гаворка хіліцца ў небяспечны кірунак. Двое ці трое пуцейцаў адыходзяць ад агню, але гулік не зважае. Партызаны, гэта ж бандыты, мы чэйпар. А? Ты хіба не ведаеш? Ой, злавяць цябе немцы, накінуць як бычку шворку на шыю і павядуць на вяроватцы тады, запяеш! не спаймаюць фанабарыцца хадоська я такія карчы ведаю што як залезу ніхто не знойдзе і брахалі значыць што ў партызаны збіраешся хочаш у карчы нагавораць жа людзі або ў балота зашыюся і ганку возьми з сабой. <laughs> А то пакуль будзеш сядзець у балоце які-небудзь немец да яе падлабуніцца. А што ты думаешь, а? Анка дзеўка смачная, хоць і канапатая, Але ж ноччу не відаць, а? Выбухнуў рогат. Гадоська нібы яго гэта зусім не датычыць рагоча гучней за ўсіх. Калі вярталіся на станцыю кардаш адстаў, пайшоў поруч з міцем, пазіраючы ў зямлю прамою. А ўсё ж трэба асцярожней хлопец. Я думаеш, не бачыў, як ты кідаў у адхон гаечны ключ, Мне не бойся, Ка што і падсабіць магу. Але всякие люди ёсць асцеражней трэба. Чырвань заліла міцеў твар перахапіла дыханнем.